Allah s.ə.v. buyurur, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Əhzab surəsi 58-ci ayə. Bu ayədə Allah s.ə.v. buyurur ki, o şəxslər ki, mömin kişi və qanunlara əziyyət, haqsız yer əziyyət verirlərsə, onlar açıq aydın böhtan və açıq aydın günah qazanırlar. Necə görürsən bu ayədə? Allah s.ə.v. müsəlmana əziyyət verir, e, müsəlmana əziyyət verənləri əziyyət verməyi haram edir. Və ona vəd edib, ona vəd edib və ən böyük günahın da cavası aydındır cəhənnəmdir. Həmçinin müsəlmana əziyyətdən hesab olunur, məsələn, müsəlmanlar bir şey ona adına demək, hansı ki, o məndə məsələlərdən uzaqdır və yaxud da bir cəmaat ondan uzaqdır. İnsanlar gələk deyən məsələləri sözlərinə fikir versinlər. Və möminlər, niyyətlə tarixə baxsaq, möminlər daima hər zamanda və hər məkanda düşmənlərin əlindən əliyə çəkiblər. Münafiqlərin, fasiqlərin və s. Lakin Allah s.ə.q. onların düşmənlərini buyurur ki, özü çaldırır. Onlardan özü intikam alır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur həccü qüçüdə Allah s.ə.q. deyir, kim mənim dostumu düşmən tutsa, artıq mən ona müharibəni, müharibəni elan etdim. Fikir verirsən, Allah s.ə.q. necə mömin e, qarşısına qalıb, Və kim ömrə, kim ömrə əziyyət verirsə, ona özü intiqam alır. Ona görə fikir versən, müsəlmanlara, möminə, hətta xidmət tələbəkdə savab var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurur, mömin e, iman 60 və neçə mərtəbədən ibarətdir. Və ən yüksək mərtəbəsi lə ilə illallah deməkdir. Və ən aşağı mərtəbəsi, imanın ən aşağı mərtəbəsi Cəmaata əziyyət verən, yolda bir əziyyət verən bir şey götürüb yolu, yoldan qarağa qoymaqdır. Və həya, həya imanın bir şöbəsidir. Necə görürsən bu məhədisdə insanlara xidmət eləməyi, onlara, onların yolu təcribləməyi imandan sahib şəriyyət, İslam şəriyyət, pak şəriyyət. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə buyurur ki, cənnətdə bir kişini gördüm. Gördüm ki, nəyə görə, məsələmin deyir ki, nəyə görə o cənnətə düşür? Sadəcə bir budağa görə, hansı ki o budaq müsəlmanların yolunda idi, onlara müsəlmanlara əddiyə verirdi. O budağı kəsdiyinə görə Allah subhanələ onlar bir cənnətə salır. Və səsəmin əgər budağa görə cənnətə düşürsə, həmçinin budağa görə bir cənnəmə düşürlər. Əgər bu əksin olsa, müminlərə əddiyə versələr. Və həmçinin ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu ona görə buyurur ki, kimin əlində bir kəsici və ya bir soğana bənzər bir şey olsa və əgər məkkidimizdə və ya masallarımızda, yəni cəmatın kəm olan yerdə keçsə, onun möhkəm tutsun. Hətta bir müsəlmana əziyyət düşməsin ondan. Bizdən bir müsəlmana əziyyət olar. Fikirlər İslam necə möminə toxunmağı, ona əziyyət verməyi haram bilir. Həmçinin müsəlmana əziyyət verməkdən, həmçinin sadir onun qibətini eləmək, həmçinin ona qarşısından mağlıq eləmək, həmçinin onun evlərini eyiblərini izləmək və həmçinin onun şirlərinə dua atmaq və s. və s. Və həmçinin daxildir buna, həmçinin daxildir buna ticarətdə müsəlmana aldatmaq və s. Və ona aldatmaq haramdır, fərqi yoxsa müsəlmandır, o kafirdir. Və müsəlmana aldatmaqdır, günahlara da böyükdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Arkadaşla, mən xəşşət aleyhsə minnə. Kim Allahsa, kim düzgün olmayan şeyi başqa cür göstərsə, vicdan deyil. Lakin çox təəssüf ki, indi ticarət insanların çoxsu delidir ki, deyirlər ki, əgər sən müəyyən bir şey olmayan bir səhvləri verə bilmirsənsə, alış-verişdə yalana ələqa bilmirsənsə, sən tacir deyilsən. Göz alamətini dəyişir. Ona görə hər bir müsəlman, hər bir müsəlman gerək, hər bir müsəlman gerək müsəlmana əziyyət verməkdən çəkinə. Adı buna təsəvvürlə əgər əziyyət verirsə, ona başqa məsələlər necə? Hətta qibət və s. və s. və s. Ona görə Allah subhanətələ bizi bu səhvdən uzaq etsin.